Volve. Vale. A ver. Elérica le dijo: Hola, buena tarde a tu Tom. Hola, buena tarde a tu Tom. Son las granotas Shim. Las granotas Shim. Mesa poco por Son las granotas Shim. Las granotas Shim. Son. so. Ara en Joel dirà, avui us parlaran. Hola. Digues, avui us parlaran. Parlarà. Digue-ho tu. Avui us parlarà. El Eric. Avui us parlarà el Eric. No, has de dir, mira, Joel, avui us parlaran. No, no, hem dit que fèiem silenci, eh, Eric. Eric. Digas, avui us parlaran. En el... La Sinai. Sí. La Sinai. Sí. Diga tú? La Sinai. ¿Y yo que soy el Joel. Tú digas, ¿Y yo que soy el Joel. No, yo soy el Joel. Avui us explicaré? Eh, Digues, avui us No sé. No, no, que has de dir el que jo dic. Has de repetir el que, el que diu l'Àlex, vale? Eh. Avui us explicarem. Eh. No, tu has de dir Avui us explicarem. Avui us explicarem. Però ho has de dir fort. Hem de parlar fort, eh? Avui us explicarem. Avui no... Més a poc a poc. Us. Us. Explicaremos Explicaré. Cosas. cosas De los últimos días de clase días tú, de los últimos. últimos últimos. De clase días días? Días. De clase Sí. De clase De clase. Ahora, si Sinai عادي Fa uns dies... Bona dia. Fa uns dies... Bon dia. Vam anar a la biblioteca. Biblioteca. Vam anar a la biblioteca. A biblioteca. Vam anar. Anar. Vam anar. a A la biblioteca. Ahora Allá van a mirar contas. Allá vamos a ver contas. Y ahora Eleni mira. Y se va, Y les van explicar. Y ens van a explicar. Eh, el contra del tres jobs y el porqué dolent. Ara tu has de dir. lo Hombre, no, tu que en y fes silenci que ha de parlar l'Eri. No, no, és que m'has de repetir a mi, vale? Vinga, digues. I ens van explicar un conte. Un conte que es deia... De ser porquers. No, digues. Ens van explicar... A veure com ho dius tu. Un conte. No, digues Ens van explicar... <laughs> Però tu has de repetir, igual que ho dius, l'Anes ho dius tu. Ens van explicar, ens. Ah. Digues, ens. Explica. Ah, sí, això, has de dir. Ens van explicar, a veure com ho dius tu. Explica. Però una mica més fort. explicar. Un conte un conte. Què es deia? Què es deia? Est, el, els tres jocs? De jocs. Els tres jocs? L'he dit. Digues, els tres jocs? Els tres jocs. I el porquet dolent? El porquet dolent. Ens va agradar molt. Molt. Ens va agradar... Molt. No digues ens va agradar. Agrada narà? Ens va agradar. Balada. Ens va... Balada. Ens va agradar. Balada. Ens va... Ens Agradar. Agradar. la biblioteca de nostre barri... Sí. la biblioteca. La biblioteca. diga tú. La biblioteca. mespo. La biblioteca. Del nostre barri... Del nostre barri. muy chula. xula. Es muy chula. fort. hombre! molt xula. També us hem d'explicar... El què? Digues. És que mira... Vale. Doncs ara... El, el Eric ha de dir... Eh, ja ha començat... O, ja estem al segon trimestre del col. Ja estem... Del col. Digues, ja estem... Ja estem... Un moment, perquè la senyoreta Sinaí ha de fer silenci. Ja estem... Ja estem... Al segon trimestre Nos un tá? Del cole. Del cole. I les granotes Sim... I les granotes Sim... Digues, i les granotes Sim... Les granotes Sim... Farem un projecte. Un projecte. No, no saltis. Farem un projecte. Un projecte. Farem. Digues, farem. Un projecte. Però digues, farem. Your friends. Hadi mumprügeln. Van Entre molts animales? Yo no sé. Digas tú. entre molts animales? Van triar... Entre mols animales? Tindrà. Entre. Entre. Mol. ¿Mol? Animal. Animat. Vaca. I vaca. Gallina. Gallina. Eh, Ana. Ana. Pero al final. però al final. Al final. Vam triar. Vam triar. Els porcs. dos. Yo en Lina. El Joel dirà ara. Ho vam fer per votació. Ho vam fer per... Feo. Ho vam fer Míra'm, míra'm, míra'm. Ho van fer... Eh? Mira, mira el que diu l'Àlex. Ho van fer... Eh? Tu, sol. Tu. Ho. Ho. Vam. Vam fer, però ben fort. Ho van fer... Fer. Però digues així. Ho van fer... Van fer... Per votació. Per votació. I van sortir els porcs. Digues, i van sortir els porcs. Porc. Digues tu, i van sortir... Porc. Van sortir... Silenci. No passa res. Vam sortir. Mm. Digues tu, van sortir. No sortir. Els porcs. Els porcs. Ara tu diràs, d'altra banda... D'altra banda... També han passat coses dolentes a la classe. Dolentes a la classe. També han passat. També han passat. No deixa de fer cops. També han passat. També han passat. Coses. Coses dolentes. Coses dolentes. O coses lletges. Coses lletges. Lletges. Un altre cop. Leches. A la clase. A la clase. día sin Sinai, mira aquí. día? ¿El tata tita Eh, Alex y la... No, la Judith y la Alex La y la Alex estaban muy tristes ¿eh? Digas, tú, estaban muy tristes Pete tristos. Estaban. Tristos. Cuando parla la sirena no parla tú, eh? estaban Vestir. Digas tu, estaban tristos. Estaban tristos. Estaban tristos. Tristos. Estaban. Digas tú, estaban... Estaba... Tristos. pistro. I una mica... I una mica... Una mica... Enfadats. Enfadats. Perquè no els hi fèiem cas. Perquè... Digues tu, perquè no els hi fèiem cas. Perquè... Ara tu, perquè no els hi fèiem cas. Perquè... No. No els fèiem cas. No feia... digas el que el Alex. No fèiem... Fa. No fèiem... Fa. No fèiem... No fella. Cas. Ca. sin ahí. voy a... ¡Vina, Joel. Així que van decidir... Eri, Ara fem silenci i escoltem el Joel. Vale? Ara el Joel ha de dir. Així. Sí, així. Així. Ni un soroll. Així. Ni amb les cames, ni amb els peus, ni amb la respiració, mà. D'acord? Així. Ai... Ara tu. Així. Així. Què van decidir? Que no nava mal gimnas Digas que no nava mal pues gimnas Pero digas cuando acabe el Alex. Yo acabo y tú parlas. Que no nava mal gimnas No me van a anar. en sagrada Sagrada mol, sagrada Sagrada mol, A ver, digo tú mol, mol, sagrada pero molt. tú tú, sagrada... tu, Amor Però quan acabi jo. Una, dos i tres. S'agala molt. I en comptes? En comptes. D'anar. D'anar. Anar. D'anar al gimnàs, digueu tu. Anar. D'anar al gimnàs. Ara tu. Una, dos i tres. Anar. D'anar. Anar. Però digues tu d'anar. Alina. Pero antes di, Dana. Alina. Dana. Alina. Van está la clase. a estar. Fins aquí. Fins aquí. Oi. Ja està? Fins aquí? Fins aquí. El programa? El programa. D'avui. D'avui. Esperem. Esperem. Que us hagi... Que us hagi agradat. Agrada le Que us hagi agradat. Agrada. Que us hagi... Sí que us hagi... Jadi. Vine aquí. Digues, esperem... Esperem. Que us agradi. Esperem. Que us agradi. Esperaré. Que us agradi. Esperaré. Que us agradi. Esperaré. Molt bé, seu. Jo és Dina. Vinga, que ja acabem, eh? Fins un altre dia. Més un altre dia. Més fort. Me, un altre dia. Fins un altre dia. dia. A veure, una, dos i tres. Fins un altre dia. I ara diràs, adeu, adeu. Adeu, adeu. Adeu, adeu. Adeu, adeu. Adeu.